Lingvoi en Europa canzon concurso. Dum la passinta sema FINO, ocasis la ciu iara canzon concurso de Eurovisio. Tiun televidan eventon mi jam spectis antau quindec iaroi, ciam Udo Jürgens gainis la grandan premion por Austrio cun canzono Merci, Chérie dancon carulino, cion ditiam malgrau la Franza titolo cantis en germana lingvo. En da jaro 1984 vencis dexep jara germanino Nicol, cun da canzono ein bisschen Frieden, io mettet pazzo, en germana lingvo. Ci foje nekla austro, nec la germanino cantis en germana lingvo. Ili cantis angle, ciel prescau ciui aliai partoprenantoi en la concurso. La resulto estis sen animai industriai music productoi, cies magran qualiton oni celis casi per spectacletza presentado helpede de giganta lum technico che cantado en la propra lingvo permessas esprimi homa in sentoin. Tion bele montris la parto prenanto el Portugalio. La uso de la angla kiel interlingvo en canzon concurso do evidente conducas en saxtraton. Cio farigas pli mal pli elektronica musica caccio tutte contraste alla slogano della concurso, chiu accentas la diversetson della culturoi. Por mi, quiel esperantisto, la el iro el tiu sax trato povus esti la uso de Esperanto en la concurso. Nome, ciu parto prenanto, cantu en du lingvoi, en sia heimlanda, cae en Esperanto tio conducus al pli alt valorai textoi. Nun tempe, la angla linguae textoi ia plei ofte venas el angla linguae landoi, char la canzonistoi mem ne capablas verci texton en angla linguo. Ili ciam besonas helpon el angla lingua exterlando. Ali flanke, traduci nazi linguan texton al esperanto, estas suffice facila afero, cae povas alporti tre belain in Cae tiu traduc laboro povus ec esti organizata je internazia nivelo, nome poesiemai esperantistoi povus poluri malnetan traducon tiel, che fine la resulto estus alt nivela cae bela pro la pli granda valoro de la texto, eblus resigni en la concurso pri la gran scala applicado de electronica e lum efficoi, cae tiel ancau eblus reducti la costoin de la spectaclo. Iom pli modesta presentado permessus concentrigi pri la canzonoi cae pri la cantado. Tio redonus alla Europa canzon concurso animon. Montrigius la agrabla diversezzo della culturoi, chiu helpe de esperanto tamen confluus al bela sento de comunezzo.